Markus hoofdstuk 9 Verder het hy vir hulle gesê, Dit verzeker ik jullie, daar is partij van die wat hier staan, wat beslis niet zal sterven voordat hulle gezien het dat die koninkrijk van God met kracht gekom het nie. Zes dagen later het Jezus vir Petrus en Jacobus en Johannes saamgeneem en hulle op een hoge berg gebring waar hulle heeltemaal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus: "Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia." Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe 'n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het, en uit die wolk het daar 'n stem gekom. Dit is my geliefde seun. Luister na nou. hom. En met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle opdrag gegee en wat hulle gesien het vir niemand te vertel voordat die seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. Hulle het hulle toe aan hierdie opdrag gehou, maar onder mekaar geredeneer oor wat dit beteken as hy sê dat die seun van die mens uit die dood sal opstaan. Hulle vra hom toe: "Waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom?" "Elia kom wel eers om alles weer reg te maak," antwoord hy hulle. En hoe staan daar ook oor die seun van die mens geskrywe? Hy moet baie ly en verag word. Maar ek sê vir julle, Elia het reeds gekom en die mense het met hom gemaak wat hulle wou, net soos daar oor hom geskrywe staan. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle 'n groot menigte mense daar rondom hulle en skrifgeleerdes wat met hulle redeneer. Die hele menigte was verras toe hulle Jesus skielik sien en het nader gehardloop om hom te verwelkom. Hy het vir die skrifgeleerdes gevra: "Waaroor redeneer julle met my disippels?" Een van die mense het hom geantwoord: "Meneer, ek het my seun na u toe gebring omdat hy van 'n gees besete is wat hom stom maak." En elke keer as die gees hom gryp, gooi hom op die grond neer. Dan kry hy skuim om die mond en hy knerf op sy tande en sy spiere trek saam. Ek het die disippels gevra om die gees uit te drywe en hulle kon nie. Jesus sê toe vir hulle: "Ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe." hulle het die seun na hom toe gebring. Net toe die gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige stuittrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra: "Hoe lank is dit al dat dit hom oorkom?" "Van kleins af," antwoord hy. "En baie kere het die gees hom al in vuur en in water gegooi om hom dood te maak as jy tog miskien iets daaraan kan doen. Kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy? Antwoord Jesus. Vir die een wat glo, kan alles. Ek glo. Roep die seun se pa dadelik uit. Help my in my ongeloof. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die onrein gees skerp aangespreek. Jou stom en dowe gees, ek gebied jou. Gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Die gees het hom laat skreeu en lewige stuiptrekkings laat kry en toe uit hom uitgegaan. Dit het gelyk of die seun dood is, sodat baie mense gesê het: Hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en opgehelp en hy het opgestaan. Nadat Jesus huis toe gegaan het, toe hulle alleen was, het sy disippels hom gevra: "Waarom kon ons die gees nie uitdrywe nie?" Hy het vir hulle gesê: "Hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie." Toe het hulle daarvandaan weggegaan en deur Galilea gereis. Jesus wou nie hê dat iemand anders dit te wete moes kom nie. Hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê: "Die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer en hulle sal hom doodmaak. En 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan." Hulle het dit nie verstaan nie, maar hulle was te bang om hom daaroor uit te vra. Toe hulle daarna in Kapernaam by die huis kom, het hy vir hulle gevra: "Waaroor het julle langs die pad geloop en praat?" Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het gaan sit en die 12 geroep. Hy sê toe vir hulle: "As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees." Yes. Toe het hy 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê: "Elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het." Johannes het toe vir hom gesê: "Here, Ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdrywe. Ons het hom probeer keer omdat hy ons nie volg nie. Moet hom nie keer nie, sê Jesus. Want daar is niemand wat 'n kragtige daad in my naam sal doen en net daarna minagtend van my sal kan praat nie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke sal gee omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker ek julle. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, van my afvallig laat word, vir hom is dit baie beter as 'n groot meulsteen aan sy nek vasgemaak en hy in die see gegooi word. As jou hand jou van my afvallig laat word, kap hom af. Dit is beter dat jy vermink in die lewe ingaan as dat jy al twee jou hande het en na die hel toe gaan in die onblusbare vuur. En as jou voet jou van my afvallig laat word, kap hom af. Dit is beter dat jy krepeel die lewe ingaan as dat jy al twee jou voete het en in die hel gegooi word. En as jou oog jou van my afvallig laat word, blik hom uit. Dit is beter dat jy met een oog die koninkryk van God ingaan as dat jy al twee oë het en in die hel gegooi word. Daar gaan die wurm nie dood nie en word die vuur nie geblus nie. Almal sal met die vuur van beproewing gelouter word. Sout is goed, Maar as sout sy krag verloor het, waarmee sal 'n mens dit weer sout maak? Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe.